Eta ez iparraldekoek bakarrik, Sylviane Allo, Jean-Luc Blanven, Colette Capdevielle, François de Rugy, Cécile Duflo, Frédéric Espagnac, Paul Giacobbi, Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle, Jean-Jacques Lasser, Noël Mamer edo Paul Molac dira konferentzia babesten dutenak. Biktimek bake prozesu batean duten tokia aipatuko da itzaldi batean eta presoak bake prozesu batean bigarren itzaldian. Konferentzia garrantzitsua izanen da Colette Capdevielle diputatuarentzat. Euh, je crois qu'il sera importante parce que euh, les, intervenants de très grande qualité qui vont animer cette conférence, la qualité également euh, du public, les réseaux parisiens, la presse nationale, vont faire, je pense, de cet événement un pas très important dans le cadre de ce processus qui stagne. Sylviana Locke, Raymond Kendall, Interpoleko idazkari nagusi hitzak ekarri ditu gogora. À l'Assemblée, bien évidemment, à l'invitation de la Ligue des droits de l'homme, à l'invitation de Baké Bidea, car un jour, Raymond Kendall a dit, si vos gouvernements ne vous entendent pas, continuez d'agir, continuez de parler, ils finiront bien un jour par vous entendre. Konferentziaren sustengatzaile dira osoki, joan den urrian, bakearen aldeko manifestua plazaratu zuten Ipar Euskal Herriko eztabaida taldekoak. Parisek Euskal Herria ez baduen zuten, Euskal Herria joanen dela Parisera adierazi digu eztabaida taldeko partaide den Max Gizonek. Donc, nous nous déplaçons à Paris pour dire au Pays Basque d'Espagne, mais aussi de France. Il y a un processus qui avance pour euh, en finir avec ce conflit qui nous a tellement fait de mal et qui est le dernier conflit de l'Europe. Erran bezala, bake prozesuetan adituak diren pertsona initz, Pierre Hazan, Brandon Amber, Raymond Kendall, Jerry Kelly, presoia eta Irlandako bake prozesuan engaiatua, Gabi Mueska edo Brian Currin.